27 skirsnis Vyresnioji taip pat turėjo savo svajonę. Mėlynose toliuose jai vaidenusi rangovas, koks nors geraširdiškas, labai turtingas storulis, maisto ir pašaro kariuomeniai tiekėjas, vyras nuostabiai kvailas, pinigų maišas arba bent prefektas, prieimimai prefektūroje prieš kambaryje, šveicorių sugrandinę ant kaklo, iškilmingi baliai, kalbos merijoje, ji, ponia prefektienė – Visą tai viesulų sukosi jos vaizduotėje. Taigi, abi seserys jaunatvėje puoselėjo mergautinės svajones, kiekviena kitokias, abi turėjo sparnus, viena angelo, antra žasies. Tačiau joks troškimas bent šiame pasaulyje pilnai neįsipildo. Šiais laikais žemėje rojus neįmanomas. Jaunesnioji ištekėjo už savo svajų didvirio, bet netrukus mirė. Vyresnioji visai neištekėjo. Mūsų pasakojimos istorijos metu jinai buvo jau sena nekaltybė, neprieinama rūsti dorybė, smailiausios nosės ir bukiausio proto asmenybė. Būdingas smulkmena, įskyrus eurą šeimos ratelį, jos vardo niekas nežinojo, visi ją vadino vyresniaja panelė Žilnorman. O dėl manieringumo, tai vyresnioji panelė Žilnorman niekiek nebūtų sileidusi jokiai anglumis. Jos drovumas neturėjo ribų – Vienas baisus atsiminimas ją slėgė visą gyvenimą. Kartą kažkoks vyriškis pamatė jos keliaraištį. Ilgainių šis nesutramdomas drovumas dar padidėjo. Jai vis atrodydavo, kad jo šemizetė dar nėra iš tikrųjų nepermatoma ir nepakankamai aukštai dengė jos kaklą. Ji prismaikstydavo daugybę smeigių ir sektukų tokiose savo tualeto vietose, kur niekam neteidavo į galvą pažvelgti – Tokia jau perdėto gedingumo savybė, juo mažesnis grėsia tvirtoviai pavojus, juo daugiau joje pristatyta sargybinių. Tačiau tai išaiškina, kas moka šią senos nekaltybės paslaptis. Ji noriai leisdavo save bučiuoti vienam ulonų karininkui, antros kartos sunienui vardu Teodiului. Bet vis dėlto nepaisančio ypatingo palankumo ulonui, drovingumo etiketė, kurią mes ją pažymėjome, jai nepaprastai tiko – Panelė Žilnorman buvo kažkokia prieblandos būtybė. Perdėtas drovumas yra pusiau dorybė, pusiau įda. Perdėtas drovumas joje derinosi su šventėviškumu, visai tinkamu priedėliu. Ji priklausė švenčiausiasis mergelis brolyjei, per tam tikras šventes apsigaubdavo baltų šydų, murmėdavo panosėje tam tikras maldas, garbindavo švenčiausiai kraują, šlovindavo švenčiausiai širdį, ir ištisas valandas praleisdavo prie jezuitiško rokokos stiliaus altoriaus vienoje koplyčioje, uždarytoje paprastiems tikintiesiems, paskendusi kontempliacijoje ir siela kildama aukštyn prie marmurinių debesėlių sklandančių tarp ilgų paauksuotų medinių spindulių. Ji turėjo bičiulę koplyčios draugę seną paną, kaip ir ji pati panelę Vobua, visišką kvaišę, šalia kurios panelė Žilnorman turėdavo malonumą jaustis genijum. Įskyrus Agnus Dei bei Ave Marija ir įvairius būdus konfitūrams virti, panelė Bobua nieko daugiau neišmanė. Savotiškas fenomenas jis spindėjo kvailumu, kaip šermonėlis spindi baltumu, tik be mažiausios proto dėmelis. Turime pasakyti, kad iš senatvės panelė Žilnorman daugiau pelnė nei pralaimėjo. Tai pasyvių prigimčių ypatybė. Ji niekados nebuvo pikta, o tata jau galima saliginai vadinti gerumu – Be to amžius išlygina šiurkštumus ir ilgainiui jį sušvelnėjo. Ja kamavo kažkoks neaiškus liudesys, kurio priežasties ji pati nežinojo. Visą jos būtybę kausti kažkoks tingulys, būdingas gyvenimui, kuris baigėsi, nei neprasidėjęs. Tėvo bute jį buvo šeimininkė. Pono Žilnormano namuose duktė užėmė tokią pat vietą, kokią monsinjoro Bienvenių namuose užėmė jo sesuo. Tokios šeimos, kurias sudaro tik senelis ir senmergė, anaip tol neretos – Ir visados graudu žiūrėti, kaip dvi senos būtybės mėgina viena antroje susirasti atramą. Be šios senmergis ir senelio namuose buvo dar vaikas. Nedidelis berniukas, kuris pono Žilnormano akivaizdoje visuomet drebėdavo ir tylėdavo. Pona Žilnormanas su berniuku kalbėdavo tik tai rūščių balsų, o kartais net užsimodavo lasda. Malonėkite čia, ponaitį, eikš arčiau pramušt galvinę naudėlį. Na, atsakygi padaužą bet stovėk taip, kad aš tave matyčiau šelmį ir taip toliau ir taip toliau. Jisai jį dievino. Tai buvo jo sunaitis. Mes su tuo vaiku dar susitiksime. Trečioji knyga – Senelis ir sunaitis. Pirmas skyrius – Senovinis salonas. Gyvendamas ir vandonį gatvėje, ponas Žilnormanas dažnai lankydavosi keliose rinktiniuose labai aristokratiškose salonuose – Nepaisydami jo buržuaziniais kilmės, pona Žilnormaną visi priimdavo. Jis buvo dvigubai protingas ir savo paties protu ir tuo, kurį jam kiti prikerkdavo. Todėl jį mielai visi kviesdavosi ir net rodydavo ypatingą pagarbą. Bet jis eidavo tik ten, kur pats galėdavo duoti toną. Yra žmonių, kurie bet kurią kainą nori turėti įtakos kitiems ir būti visų dėmesio centre – Jeigu jiems nepavyksta būti orakulais, jie tampa jogdariais. Pona Žilnormanas nebuvo iš tokių žmonių. Royalistiniuose salonuose jis dominavo be jokio žalo savo orumui. Jis visur buvo orakulas. Jam pasitaikydavo nugalėti ginčiuose ne tik poną Bonaldą, bet ir patį poną Banžypių jį valė. Nuoroda. Bonaldas 1753-1840 metai, prancūzų reakcinis rašytojas ir politinis veikėjas. Jis tvirtino, kad monarchinė santvarka būdinga žmogaus prigimčiai ir yra vienintelė įmanoma valdymo forma. Nuorodos pabaiga. Apie 1817 metus du vakarų savaitį jis būtinai praleisdavo Ferų gatvėje pas savo kaimynę ponę baronienę D.T., prakilnė ir pagarbos verta asmenybė, kurios vyras Liudviko 16 laikais buvo Prancūzijos ambasadoriumi Berlyne. Baronas Dėti, kuris aistringai domėjosi magnetizmu ir atsiduodavo ekstazims bei vizijoms, mirė emigracijoje visiškai nusigyvenęs, vietoj visų turtų palikęs ir ištą raudonų timų rankraštį su pauksuotais kraštais, dešimtį tomų labai įdomių atsiminimų apie mesmerį ir jo rėčką. Poniai dėti išdidumas neleido šių atsiminimų paskelbti, ir ji vertėsi iš mažutės rentos, nežinia kokiu būdu ją išlikusios. Pone dėti laikė stolino karaliaus rūmų, kuriuose not jos sukosi labai mišri draugyje ir gyveno vargingai taurioje ir išdidžioje vienatvėje. Keletas bičiulių du kartus savaitėje susirinkdavo prie našlės žydinio, sudarydami griniausią rojalistinį saloną. Čia jie gerdavo arbatą, ir destis, iš kur pūsdavo vėjas ir kam nuteikdavo elegijai ar dėtirambams, sielvartingai dūsaudavo ar pasibaisėdami šaukdavo, piktindamės iš šių laikų tvarka, hartija bonapartistais, tuo, kad niekinamas žydrasis Kaspinas, apdovanojant ordinais buržuaziją ir Liudviko 18 jakobinizmu Pusbalsių čia buvo reiškiamos viltis, kurių teikė karaliaus brolis būsimasis Karolis X. Čia jie džiaugdavosi gatvės dainuškomis, kuriuose Napoleonas būdavo vadinamas mulkiu. Kunigaikštienis, grakščiausios ir žavingiausios diduomenės moterys gerėdavosi šitokiais kupletais skirtais federatams. Ei, susikiškit marškinius į kelnes, nešvankus patriotai susivėlę, nes žmonės pamanys, kad jie kobinai iš baimės baltą vėliavą iškėlė. Jie smaginosi kalambūrais, laikydami juos triuškinančiais – nekaltų žodžių žaismu, kuris jiems atrodė kandus, ketureiliais ir net dvieiliais. Antai apie nuosaikų ministro desolio kabinetą, į kurį ėjo dekazas ir deseras, buvo sudėto šios eilutis. Kad sostas dar taip greitai nepašlytų, desolis su gauja reiklauk išvyti arba keisdavo perų rūmų, tų šlykščių jakobiniškų rūmų narių sąrašą, kombinuodami ir perstadinėdami šiame sąraše pavardės tokia tvarka, jog išeidavo frazės panašios į šią – dama sabra guvijon sensir. Šių pavardžių sąskambis prancūziškai išvirsta tokių žodžių žaismų – damasko kardas kertas sensiro varštą. Ir būdavo jokinga – Šiame pasaulėlyje jie mėgindavo parodijuoti revoliuciją. Kiek įmanydami stengdavosi jos rūstybės žodžius nukreipti prieš ją pačią. Ak viskas bus gerai, gerai, gerai, bonapartistai ant žibintų. Dainos kaip giljotina. Jos abejingai kerta galvą šiandien vienam, rytoj kitam. Joms tai tik naujas variantas. Foldeso byloje, kuri vyko kaip tik šio laikotarpiu 1816 metais, jie simpatizavo Bastidui ir Žosjonui, nes Foldesą laikė bonapartistu. Nuoroda. Čia turima omenyje sensacinga kriminalinė byla ryšim su buvusio Neapolio valstybės prokuroro Foldeso nužudimu, įvykdytų rojalistų Bastido ir Žosjono. Nuorodos pabaiga. Liberalus jie vadino broliais ir bičiuliais, o tai buvo paskutinis įžeidimo laipsnis. Kaip kai kurių bažnyčių varpinės, taip ir ponios baronienės dėtėjai salonas turėjo dvi vėtrungės. Viena jų buvo ponas Žilnormanas, o antra grafas de Lamot Valua, apie kurį nebe pagarbos buvo kuždamas. Jūs žinote, tai tas pats Lamotas, kur buvo įveltas į karolių bylą nuoroda turima omenyje garsi 1785 metų kriminalinė byla ryšim su karalienės Marijos Antuanetės Deimantų vėrinio pagrobimu, kuriame svarbiausią vaidmenį atliko rūmų dama grafienį Lamot Valua. Nuorodos pabaiga. Politinės partijos dažnai teikia šitokių keistų amnestijų. Čia pridursime, buržuazinėje aplinkoje žmonės netenka pagarbos visuomenės akise, jeigu jie pernelyg neapdairiai pasirenka pažintis. Čia reikia itin atsargiai bendrauti su aplinkiniais. Lygiai kaip susiliesdama su nužvarbusiu žmogum netenki dalelį šilumos, taip suartėdama su panikos vertais asmenimis prarandi dalį pagarbos. Senovėje diduomenį manydavo, kad ji nėra pavaldi šiam dėsniui, o ir apskritai yra aukščiau už visus įstatymus. Marinjį, ponios Pompadour brolis, lankydavosi pas princą de Subizą. Nepaisant, ne, kaip tik dėl to. Diubary, žinomosios Vobernie globėjas, buvo laukiamas svečias pas poną maršalą Derišelyje. Šioje aukštuomenė Olimpas. Merkurijus ir princas Degemenė čia jaučiasi kaip namie. Nuoroda Merkurijus romėnų mitologijoje prekybos dievas ir vagių globėjas. Nuorodos pabaiga. Čia primamas ir vagis, jeigu tik jisai bus dievas. Grafas Delamotas, kuris 1815 metais jau buvo 75 metų senis, pasižymėjo tik nekalbumu ir sentencingu tonu, kampuotų šaltų veidų, tobulai mandagiomis manieromis, fraku – susegiotų lygi pat kaklos karelis ir ilgomis visuomet sukryžiuotomis kojomis, apautomis deginto molio spalvos nusmukusiomis kelnimis. Tos pačios spalvos buvo ir jo veidas. Su ponu Delamotu buvo skaitomas į salone dėl jo garsingumo ir kad ir labai keista, bet tai faktas dėl to, kad jis vadinosi Valua. O dėl pono Žilnormano tai iš tikrųjų visi didžiai gerbė tik tai dėl jo paties. Jo žodžio visi klausė. Nors lengvabūdis jis turėjo kažkokią ypatingą laikysenos manierą, kuri niekiek nekenkė jo linksmumui. Įtaigė, iškilnė, taurė, nebe tam tikro buržuazinio išdidumo, bet to daug svėrė ir jo senyvas amžius. Ne jokai turėti už savęs visą šimtmetį. Metai galų gale sudaro aplink galvą garbingą aureolę. Antra vertus senis mokėjo pasakyti aštrių žodelių, kurie primindavo seną į bajorišką įsamojį. Pavyzdžiui, kai Prūsijos karalius gražinės į sostą Liudviką XVIII padarė jam vizitą grafo Riupeno vardu, Liudviko XIV palikonys jį priėmė taip, kai būtų priėmęs kokį Brandenburgo margrafą, rodydamas jam pačią subtiliausią panieką. Ponui Žilnormanui šitai patiko. Visi karaliai, skyrus Prancūzijos karalių, pasakys, yra užkampio karaliai. Kartą kažkas jam girdint paklausė, kaipgi buvo nubaustas Prancūzijos kurjerio redaktorius. Nutarta pabarti, kažkas atsakė. Čia vietoj B būtų geriau tikę K, įsitirpė Žilnormanas. Panašų sąmojai sukuria reputaciją. Kartą gėdant Tedeum, Burbonų grįžimui į sostą paminėti, jis pamatęs einantį pro šalį Taliraną, pasakė, štai jo ekscelencija blogis. Pona Žilnormanas paprastai ateidavo su savo dukterė, aukštą panelę, kuriai tada jau buvo truputį per 40 metų, o iš pažiūros ir visi 50, ir gražučių septyniarių metų berniukų, šviesia plaukių, skaista veidžių, džiaugsmingomis pasitikėjimo pilnomis akimis, kurio pasirodymas salone visuomet sukeldavo šnipždėsi, koks dailus berniukas, kaip gaila vargšas vaikelis. Tai buvo tas vaikas, apie kurį mes neseniai pasakėme keletą žodžių. Jį vadino vargšų vaikeliu dėl to, kad jo tėvas buvo Luaros galvažudys. Nuoroda. Restauracijos pradžioje Napoleono armijos likučiai buvo sutraukti prie Luaros upės ir ten išformuoti. Nuorodos pabaiga. Luaros galvažudys buvo tasai jau minėtas Žilnormano žentas, kurį pona Žilnormanas vadino savo šeimos gėdą. Antras skyrius vienas to metų raudonųjų pabaisų. Jei kam šio laikotarpiu būtų tekę pabuvoti Vernono miestelį ir ten pavaikštinėti gražių didingo akmeninių tiltų, kuris reikia tikėtis netrukus bus pakeistas kokiu bjauriu geležies rezginiu, Tasai pažiūrėjęs per turėklus būtų galėjęs pastebėti kokių penkių metų vyrą su odinė kepure, medinėmis klumpėmis, storos pilkos gelumbės kelnėmis ir švarku su prisiūta kažkokia geltona skiautele. Kadaise tai buvo raudonos ordino kaspinėlis. Saulis nudegtų beveik juodų veidų ir kone visiškai baltais plaukais, su plačiu randu per visą kaktą ir dalį skruosto, pakumpusi, sulinkusi, belaiko pasenusi, beveik visą dieną vaikščiuojantį su kastuvu ar sodo peiliu rankoje viename tų mažutėlių, mūro tvora aptvertų sklypelių, kurie lyg kokia terasų grandinė traukėsi netoli tilto kairiuoju senos krantu. Viename tų žavių gėlėse paskendusių kampelių, kuriuos jeigu jie būtų žymiai didesni, galėtum pavadinti sodais, o jei truputį mažesni gėlių puokštėmis. Visi tie sklipeliai vienu galu remiasi į upę, o kitu siekia namukus. Tasai vyriškis su švarku ir medinimis klumpimis, apie kurį ką tik kalbėjome, apie 1817 metus turėjo patį mažiausiai iš tų darželių ir gyveno pačiame skurdžiausime iš tų namukų. Jis ten gyveno vienatvėje, nuo visų atsiskyrė styliai ir vargingai, turėdamas tik tarnaitę, apie kurią būtų sunku pasakyti, ar jis sena, ar jauna, graži, ar bjauri valstietė, ar miestietė. Ta žemės klipelį jis vadino sodu, o tas sodas buvo garsus miestelėje nuostabiomis gėlėmis, kurias jis ten augino. Gėlis buvo jo vienintelis susėmimas. Darbo atkaklumu ir meilė, rūpestinga priežiūra ir gausių laistymų jam kaip ir kurėjui pavyko sukurti keletą rūšių tulpių ir jurginų, kurios matyt buvo gamtos užmirštos. Jis buvo išradingas ir pranoko Sulanžą Bodeną – Nedidelėse šilojais užgoštose aikštelėse kultivuodamas retus ir brangius Amerikos ir Kinijos krumokšnius. Nuoroda Sulanžas Bodenas 1774-1846 metai prancūzų agronomas, vienas į svarbiausių sodininkystės instituto Paryžiuje organizatorių. Nuorodos pabaiga. Vasarą vos rytui brėkštant jisai jau būdavo sodo takeliuose ir ten imdavo genėti, pjaustyti, ravėti, laistyti – vaikštinėdamas tarp gėlių, gera, liūdna ir švelnia mina, o kartai susimastęs ištisas valandas jis stovėdavo nejudėdamas, klausydamasis paukščio čiulbėjimo medyje arba vaiko čiauškėsio kokiame nors name, arba žiūrinėdamas rasos lašiuką žolės stiebelio gale žėrinti saulėje lyg brangakmenis. Jis maitinosi labai kukliai ir mieliau gerdavo pieną negu vyną. Jis nusileisdavo bet kuriam vaikui, jo tarnaitė jį bardavo, jis buvo toks nedrasus, jog atrodė laukinis. Retai išeidavo iš namų ir su nieku nebendraudavo, įskyrus vargšus, kurie pas jį pasibelsdavo, ir savo kleboną kunigą Mabefą, seną gerą žmogų. Tačiau jeigu kas iš miestelio gyventojų ar koks prašalaitis, jam visiškai nežinomas žmogus, norėdamas pažiūrėti jo tulpių ir rožių, timtelėdavo jo namuko skambutį, jis šypsodamasis atidarydavo duris. Šis žmogus ir buvo Luaros galvažudys. Jeigu kam tuo metu būtų pasitaikę paskaityti atsiminimus apie karo žygius, biografijas, moniterą ir didžiosios armijos biuletenius, tam būtų labai kritus siekis, viena pavardė gana dažnai ten sutinkama – Žoržo Ponmersi pavardė. Visai dar jaunas tas Žoržas Ponmersi tarnavo eiliniu Sentonžo pulke – Kilo revoliucija. Sentonžo pulkas priklausė Reino armijai, mat senieji monarchijos laikų pulkai, net monarchijai žlugus išlaikė savo senuosius provincijų pavadinimus ir buvo sujungti į brigadas tik 1794 metais. Pon Mersi kovėsi prieš Špėjerio, Vormso, Noištato, Turgheimo, Alcejo, o taip pat ties Mainzų 200 vyrų rinktinėje, kuri sudarė Ušaro ar Jargardą. Jis buvo tarptų dvylikos gynėjų, kurie užsiglaudė seno Andernacho pylimo, laikėsi prieš visą Heseno princo korpusą ir atsitraukė tik tada, kai priešo patrankos išmušė brustverę didelę spragą nuo viršūnės iki apačios. Klebero daliniuose jis kovėsi prie maršieno, o Monpoliselio kautynėse jam kartečiai sutrupino ranką. Paskui jis atsidūrė prie Italijos sienos ir draugė su 30 grenadierių, Žubero vadovaujamų gynė tendo tarpeklį. Po šito mūšio žuberas buvo pakeltas į general adjutantus, o pon Mersi į jaunesniosius leitenantus. Kautynėse prie lodį iš rapnelių krušai krintant, pon Mersi stovėjo šalia Bertie, kuris nusipelnė Bonaparto žodžių. Bertie ten buvo ir artileristas, ir kavaleristas, ir grenadierius. Kautynėse prie Novy pon Mersi matė, kaip krito jo buvęs viršininkas generolas Žuberas šaukdamas užkeltų kardų pirmin – Vykdydamas kažkokį karinį pavedimą, pon Mercy su savo kuopa išplaukė lengvu būriniu laivu iš Genujos į vieną iš mažų pakrantės uostų, jau nebeatsimenu kurį, ir pakliuvo į septynių ar aštuonių Anglijos laivų širšyną. Genujėtis kapitonas jau norėjo išmesti patrankas į jūrą, paslėpti kareivius tarpudenyje, apsimesti prekybos laivų ir bandyti tamsoje prasmukti. Tačiau pon Mersi liepė iškelti stiebę trispalvę vėliavą ir drąsiai praplaukė pro anglų fregatų patrankas. Jo narsumas taip išaugo, kad už 20 lieno to susitikimo vietos jis su savo burlaivį užpuolė ir pagrobė didelį anglų transportinį laivą, kuris gabeno į Siciliją kariuomenį ir tai buvo perkrauta žmonių ir arklių, kad grimzdo iki jungiamųjų denio juostų. 1805 metais pon Mersi tarnavo Malero divizijoje, kuri paėmė iš Erzhercogo Ferdinando Günzburgą. Prie Vettingeno per kulkų krušą jis ant rankų išnešė mirštamai sužeistą pulkininką Mopty, devintojo dragūnų pulko vadą. Jis pasižymėjo prie Austerlico per Tano stabo ešeloninį žygį vykdytą priešo apšaudomoje vietovėje. Kai rusų imperatoriškoji raitoji gvardija sunaikino vieną ketvirtojo pėsininkų pulko batalioną, pon Mersi buvo tarptų, kurie tai gvardijai atkeršijo ir ją atmušė. Imperatorius jį apdovanojo kryžiumi. Pon Mersi buvo liudininkas, kaip vienas paskui kitą pateko į nelaisvę Vormseris Mantujoje – Melasas Aleksandrijoje ir Makas ties Ulmu. Kai Mortie armija ėmė Hamburgą, jis kovėsi to šauniosios armijos 8 korpuse. Paskui jis persikėlė į 55 pėstininkų pulką sudarytą iš buvusio Flandrijos pulko. Prie Eilau jis buvo tose kapinėse, kur karžygiškasis kapitonas Louis Hugo, šios knygos autoriaus dėdė, Vienas su savo 83 vyrų kuopa dvi valandas laikė ištisos priešo armijos spaudimą. Pon Mersi buvo vienas iš tų trijų vyrų, kurie gyvi išėjo iš jų kapinių. Jis dalyvavo kautynėse prie Fridlando. Paskui matė Maskvą, matė Bereziną, matė Liuceną, Bauceną, Dresdeną, Vachau, Leipzigą ir Gelenhauseno tarpeklį, paskui matė Monmirailį, Šatotjerį, Kraoną, Marnos krantus – Eno krantus ir baisiasias Laono pozicijas. Prie Arnelė Diuko, būdamas kapitonu, jis kardu nukovė dešimt kazokų ir išgelbėjo beje ne savo generolą, bet savo kapralą. Šiame mūšyje jį taip sukapojo, kad vien tik iš kairiosios rankos jam buvo ištrauktos 27 kaulo atplaišos. Savaitė prieš Paryžiaus kapitulaciją jisai pasikeitė su vienu draugu ir perėjo į kavaleriją. Jis turėjo, kaip buvo sakoma, senojo režimo laikais dvigubą įgūdį atseit būdamas kareivių, mokėjo vienodai gerai valdyti kardą ir šautuvą, o būdamas karininku komanduoti eskadronui ir batalionui. Tai dėka šito sugebėjimo, kurį dar patobulino karinis apmokymas ir atsirado tam tikros ypatingos kariuomenės rūšys, kaip pavyzdžiui dragūnai, kurie draugė yra ir kavaleristai, ir pėstininkai. Jis lydėjo Napoleoną į Elbo salą. Prie Vaterlodių buvo brigado jis komandavo Kirasiro eskadronui. Tai jis paėmė Luneburgo bataliono vėliavą. Ta vėliava jis paklojo prie imperatoriaus kojų. Jis visas buvo apsipylęs kraujais. Grėbent vėliavą kardo smūgiu, jam buvo tada perkirstas veidas. Imperatorius patenkintas jam sušuko. Tu pulkininkas, tu baronas, tu garbės legiono karininkas. Pon Mersi atsakė, jūsų didybę aš jums dėkoju savo našlės vardu. Po valandos jis nukrito nuo Oeno vieškelio skardžio. Dabar pasakykite, kasgi yra tas Žoržas pon Mersi. Ogi tas pats Luaros galvažudys. Skaitytojas jau šiek tiek žino apie jį. Po Vaterlo, kaip atsimename, pon Mersi ištrauktam iš Oeno vieškelio grevos pavyko pasiekti kariuomenę – O paskui lazaretų furgonas jais vargais negalais prasigavo iki Luaros karo stovyklos. Restauracijos metais jis buvo paleistas su pusė algos ir nusiųstas gyventi, pridursime, policijos priežiūron į Vernoną. Karalius Liudvikas XVIII anuliavęs visą, kas įvyko per šimtą dienų, jam nepripažino nei garbės legiono karininko vardo, nei pulkininko laipsnio, nei barono titulo – Ponmersy savo ruoštų niekuomet nepraeisdavo progos pasirašyti pulkininkas baronas Ponmersy. Jis turėjo tik vieną seną mėlynos spalvos surdutą ir niekuomet iš namų neišeidavo prie jo neprisisegęs garbės legiono karininko kaspinėlio. Karaliaus prokuroras liepė jį įspėti, kad teismas jį patrauks atsakomybin už neteisėtą šio ženklo nešiojimą. Išklausę šitą įspėjimą, kurį jam oficialiai perdavė prokuratūros valdininkas, pon Mersy su eitre šypsena atsakė. Nežinau, ar aš jau užmiršau prancūziškai, ar jūs tos kalbos nebemokate, bet faktas, kad nieko nesupratau, ką jūs man sakote. Po to jis visą savaitę kasdien rodėsi miestelėje su to ordino kaspinėliu. Daugiau niekas nebedryso jo užkabinti. Kelis kartus karo ministras ir karinis apygardos viršininkas jam buvo nusiuntę raštus su antrašu ponui majorui pon Mercy. Tuos laiškus jis gražino atgal net plėšęs. Tuo pačiu metu šventosios Eleno saloje Napoleonas lygiai taip elgėsi su Siro Hudsono Lau laiškais adresuotais generolui Bonapartui. Pon Mercy atsakinėjo, prašom atleisti šį posakį, tuo pačiu spjūviu, kaip ir jo imperatorius. Panašiai Romoje Kartaginos kareivių belaisvių tarpio pasitaikydavo tokių, kuriuose rusėjo dalelį Hanibalo sielos ir jie atsisakydavo sveikinti Flaminijų. Nuoroda Hanibalas garsus Kartaginos karvedys, antrajame ponų kare laimėjęs daug puikių pergalių. 218 metai prieš mūsų erą pasak padavimo vaikystėje davęs priesaiką amžinai nekesti Romos. 202 metais sumuštas prie Zamos nusinuodijo, kad nepakliūtų į priešo rankas. Nurodos pabaiga. Vieną rytą susitikęs Vernono gatvėje su karališkojų prokuroru, pon Mersi priejo prie jo ir paklausė. Ponas karališkasis prokurorė, ar man leidžiama nešioti veidę randą? Be savo kuklios pusinės eskadrono vado algos jis jokių lėšų neturėjo. Vernone jis įsinuomojo patį mažiausią namiukštį, kokį tik galėjo rasti. Ten gyveno vienas ir mes jau matėme jo gyvenimo būdą. Imperijos laikais tarp dviejų karų jis kažkaip suspėjo vesti panelę Žil Norman. Senasis buržuo sielos gilumoje labai nepatenkintas, skaudama širdimi galų galiai išleido dukrą pareikšdamas – Pačios žymiausios šeimos dabar priverstos taip daryti. 1815 metais ponia pon Mercy, beje, moteris visais atžvilgiai žavingai išauklėta, apdovanota retomis savybėmis ir tikrai verta savo vyro, mirė palikusi kūdikį. Šitas vaikas būtų buvęs pagoda vienišam pulkininkui, tačiau senelis primiktinai pareikalavo sunaičio, pareikšdamas atimsės iš berniuko paveldėjimo teisės, jeigu jam jo netiduosi. Tėvas nusileido sunaus labui ir negalėdamas turėti prie savęs vaiko, pamilo gėlės. Jis taip pat atsisakė ir politikos, nemaištavo ir nerošė samokslų. Visos jo mintys buvo sutelktos arba į nekaltus dalykus, kuriuos turėjo atlikti šiandien, arba į didžius žygius, kuriuos buvo atlikęs praeityje. Jo laikas linko, belaukiant, kada pražys koks gvazdikas, arba menant Austerlicą. Pona Žilnormanas nepalaikė su žentų jokių santykių. Jo akise pulkininkas buvo banditas, o jis pats pulkininko akise paikšas. Ponas Žilnormanas niekomet nekalbėdavo apie pulkininką, nebent tik retkarčiais paleisdavo ironišką pastabą apie jo baronystę. Buvo įsakmiai susitarta, kad pon Mersi niekados nemėgin susitikti ar kalbėti su sunumi, priešingų atveju senelis grasino berniuką išvaryti ir jį sugražinti tėvui, atėmęs iš jo visas paveldėjimo teisės. Žilnormanų šeimai pon Mersi buvo lyg koks maru apkrėstasis. Vaiką jie norėjo išauklėti saviškai.